Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Ceturtais aprīlis. Lasījums no Jāņa evanģēlīja 13. nodaļas, no 21. līdz 22. pantam. Jēzus garā saviļņots paziņoja sacīdams: Patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos. Tad mācekļi uzlūkoja viens otru neziņā, par kuru viņš runā. Dārgie radiokamā arī Latvijas klausītāji, šajās pāris minūtēs apdomāsim Svēto rakstu fragment, kur Jēzus garā saviņots paziņo sacīdams: Patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos. Tad mācekļi uzlūkoja viens otru neziņā, par kuru viņš runā. Mācekļi tiešām nezināja un domā, kurš tad varētu nodot, kurš tas ir, no viņiem, no šiem draugiem, kuri kopā ar Jēzus staigā, kurš tad varētu nodot. Viņi domā konkrētu personu, bet īstenībā mē, mēs zinām, jā, tas ir jūdas izkarjots, bet ja mēs paskatāmies dziļāk, visi mēs esam nodevuši Jēzu Kristu, jo katreiz, kad cilvēks grēko, kad izdara grēku, nepaklausa eh, debesu tēva gribai, mēs sagrēkojam, mēs viņu nododam, jo Dievs vēl cilvēkam labāk. Dievs ir mums devis brīnišķīgu dzīvi, ir devis iespējas visas, lai mēs laimīgi dzīvotu, lai mēs sasniegtu debesu valstību, bet katru reizi, kad mēs krītam grēkā, mēs nepaklausam viņa brīnišķīgam plānam un savā veidā arī mēs viņu nododam. E, mācekļi meklē konkrētu personu, kas tad nodos. Bet īstenībā, ja ieskatītos savā sirdī, viņi redzētu, ka katrs viņš savā veidā ir mazāk vai vairāk ir nodevējis. Mēs zinām, šī aina notiek pēdējās vakariņās. Un Pēteris, kurš ir, ir apstuļu galva, pirmais no apstuļiem, viņš saka, ka nekad ne mūžam nenodos bet mēs zinām, viņš trīsreiz noliec Jēzu. Viņš domā, ka viņš spēja kalpot Dievam, ka viņa mīlestība ir pietiekama, pilnīga, ka viņam visa pietiek tam, lai atdotu sevi visu par Kristu un varētu viņam sekot. Mēs arī bieži tā domājam, ka šim darbam mums noteikti pietiks spēka, ka šo uzdevumu es noteikti veikšu, ka es to izdarīšu, ka mēs spēsim to paveikt un ka nekad neatkāpsimies, nekad nekritīsim zemu. Tāpat kā jaunieši, kas dodas laulības, kas dodas pie laulības sakramenta, kuri ir viens otru atraduši, kuros ir šī mīlestības dzirkstele, viņi domā, mēs to spēsim, mēs izdarīsim līdz galam, mēs viens otram būsim līdz mūža beigām, bet nevienmēr tā sanāk. Bet sanāk, ka bieži mēs rīkojamies varbūt pat vēl sliktāk, vai arī netiekam galā pat ar visvienkāršākajām, viselementārākajām lietām. Bieži mēs pārvērtējam savus spēkus. Pēteris cieta sakāvi, jo viņš taču neteica Jēzum, palīdzi man izturēt, dod man spēku, lai tev patiesi sekotu, no sirds sekotu. Viņš teica un rīkojās tā, kā to bieži darām mēs. Un kā mēs to darām? paļaujoties tikai uz saviem spēkiem. Un tā ir tā kļūda. Ja mēs gribam, lai mēs pildām Dieva gribu, lai, ja mēs gribam e, nodzīvot, izdzīvot laulības sakramentu, ja mēs gribam būt patiesi, autentiski kristieši, te nevar runāt e, par to, ka es to spēšu. Nē, mēs to spēsim ar Dievu. Un mēs redzam, ka Pētera piemēru. Pēc tam, kad Pēteris bija noliedzis Jēzu, tikai tad viņš apzinājās savu kļūdu. Ko viņš darīja? Viņš nožēloja un paprasīja atdošanu. Tikai tad Pēteris kļuva par baznīcas, baznīcas galvu. Un viņš jau zināja, ka visas cerības vajag likt uz Dievu, vajag uzticēties Dievam. Bieži, van, bieži vien pat visstiprākie un arī visnedrošākie cilvēki ir ļoti pašpārliecināti, jo līdz galam neizprot to, ka bez dieva mēs nespējam neko. Tajā skaitā arī sekot viņam. Bet, ja mēs viņu lūgsim, lai viņš nepieļauj, ka mēs viņu noliektu un paliktu viņam uzticīgi, tad viņš tādu žēlastību mums arī var dāvāt. Bet vajag lūgt, vajag paļauties uz Dievu, nevis kā apstuļi tagad skatās viens uz otru, meklē, kurš tad viņu nodos. Bet vai tajā brīdī vajag lūgt, Dievs, palīdzi man, palīdzi man, dod man izturību, žēlastību, lai es sekotu tev no visas sirds, patiesi sekotu, un lai es izpildītu tavu gribu, lai es nenodotu. Un ja mēs arī pakrītam, ja mums arī nesanāk, ja krītam grēkos, tad kā Pēteris – lūgt Dievam piedošanu. Kungs, piedod man, jo es sagrēko, jo es neizturēju, jo es paļāvos tikai uz saviem spēkiem, un Dievs piedos, Dievs dos šo žēlastību. Lūk, Kristum ticīgie, arī skaista gavēņa apņemšanās neskatīties uz citiem, kā viņi varbūt nepareizi dzīvo, ka viņi ir tādi un šādi, bet paskatīties un sevi un ieraudz, ieraugot savu kļūdu, vienkārši pateikt, Dievs piedod man, piedod, jo bez tevis es nespēju. Svētīgu visiem šo gavēņa laiku. Amen! Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.